cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wasu tsuntsaye guda biyu wato cilikowa da kwaɗo-kwaɗo akwai wasu tsuntsaye guda biyu a wani bakin daji da ke ƙasashen gabas ɗaya sunanta cilkowa ɗayar kuma sunanta kwaɗo-kwaɗo ita cilkowa tana da dogon baki ita kuma 'yar sarkin tsuntsaye ce to tana so ta yi aure amma saboda dogon bakin nan nata ba wanda ya fito domin ya aure ta ana nan sai wata rana ta yi tunanin cewar bari ta je wurin kwaɗo-kwaɗo ta yi mata dabara ta ce mata za ta biki domin ta ba ta aran bakinta idan ta gama harkan bikinta za ta dawo mata da shi sai ta yanke shawarar haka ta je ta yi mata bayani kwada-kwada kuwa ta amince da aron bakin da za a amsa nata ta cire ta miƙa mata to ashe daga bikin nan aure za ta yi sai ta gama biki ita ma ta sha shagalin aure ana nan ana nan sai kwaɗo-kwaɗo ta ji shiru babu wani labari gashi kuma bakin cilikowa da ta karɓa ta ba ta aron nata ya yi mata tsawo ta yadda ma ba ta iya magana ko cin abinci balanta na shan ruwa sai ta fara ramewa saboda ƙishin ruwa da yunwa abin duniya duk ya bi ya dame ta da ta ka, babu sarki sai Allah wato ba za ta iya ci gaba da jurewa ba sai wata rana ta yanke shawarar cewa gara ta je ko'ina ne domin neman cilkowa duk inda ta je sai a rika ce mata ai sunanta cilkowa sheba kwada-kwada dai ta mai da hankalinta wajen neman bakinta tana cikin tafiya sai ta tarar da wasu mutane suna daka ta ƙarasa kusa da su sai ta durƙusa ta gaishe su da waƙa kamar haka masu dakan nan masu dakan nan ba ku gane mun sheba ba ‘yar gidansu da lailo ‘yar sarrakin tsuntsaye ta karɓi aron baki na daga biki sai aure suka ce a'a ba mu ganta ba ki yi gaba da ta yi gaba sai ta ga wasu mutanen su ma ta sake yi musu irin wannan waƙar sai suka ce da ita ta je ta shiga wani gida sai ta shiga tana shiga sai suka yi arba da sheba ta dube ta ta ce na biyo bakina daga aro sai aure kafin ma kowa ta yi wata wata magana sai pit ta cire bakinta ta ba ta nata ta tafi da mijin cilkowa ya dawo sai ya ga sheba da dogon baki ta haka ya ba shi mamaki sai ya dube ta ya ce sheba ɗauke karan nan a cikin murya ta tausa ta mayar masa da jawabi cewa ba kara ba ne baki ne sai ya dube ta ya ce to in haka ne ba zan iya zama da ke ba bakinki ya yi tsawo da yawa ƙurungus kan kusu yara yara to kasancewar muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wata tatsuniyar tatsuniyar ta mu ta gaba tatsuniya ce akan wata mata mai ‘ya'ya biyu akwai wata mata tana da ‘ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya kuma namiji macen ce babba namijin kuma shine ƙarami tana nan tana nan sai wata rana ta kamu da rashin lafiya tana cikin rashin lafiyar ta kira 'ya'yanta ta yi wa macen wasiyan cewa ko da bayan ranta yaron ya ce zai yi wani abu to kada ta hana shi ta bar shi bayan mahaifiyar nan su ta rasu sai suka bar gidan suka kama hanya suka nufi wani gari daban suna tafiya a cikin daji kwana da kwanaki ran nan sai wata babbar tsuntsuwa ta ɗauke su ta tashi sama da su ta yi ta tafiya har suka isa daidai wani babban gari sai yaron nan ya ɗauki tsinke ya ce da yayarsa zai tsokale zambutun tsuntsuwar amma sai ta ce idan ya tsokale tsuntsuwar ai za ta da su da ya ji haka sai ya ce mata ba mahaifiyarmu ta ce ya yi duk abin da yake so ya yi ba da yarsa ta ji haka sai ta yi shiru ya samo tsinke ya tsokali zumbutun tsuntsuwar nan ita kuwa sai ta zubar da su a wannan gari can sai suka ga wani gida suka shiga to ashe ina wata tsohuwa ne da ta gansu sai ta yi maraba da su ta ba su ruwa suka sha ta tambaye su daga inda suke sai suka kwashe labari suka gaya mata sai ta ce da su za ta riƙe su amma kuma akwai wani dodo da yakan zo da daddare yana cinye mutane kullum a garin da dare ya yi aka kulle gida sai yaron nan ya ce a bashi ƙarafa guda uku waɗanda zai yi amfani da su ya soke dodon kowa ya huta da tsohuwa ta ji abin da yaron nan yake faɗi sai ta ce da shi ba zai iya ba amma sai ya dage a kan shi dai a bashi zai gwada tsohuwa ta yi masa yadda ya nema amma ba su ranta ba yaro ya hura wuta ya zuba karafan a ciki da suka yi ja sai ya yi waƙar dodon yana cewa wane ne ya isa ya ja da ni a garin nan wane ne ya isa ya ja da ni dodo sai can yaron nan ya ce ni ne na isa na ja da kai a garin nan ni ne na isa na ja da kai auta da dodo ya ji haka sai ya buɗe bakinsa ya yi wani irin ƙaraji sai ɗan auta ya yi wuf ya jefa masa ƙarfe ɗaya da ya yi jajir a cikin bakin sai dodon ya cafke ya haɗe. yaron ya jefa masa ƙarfe na biyu dodo ya cafke ya ƙara haɗewa da yaron ya jefa masa na uku ya haɗiye sai dodon nan ya faɗi rigija nan take ya mutu a ƙofar masallaci ko shurawa bai ba ganin haka sai ɗan auta ya bar takalminsa a wajen mushen dodon nan da asuba ladan ya je kofar masallaci domin ya shirya ya kira sallah amma sai ya ga mushen dodon nan shim sai ya je ya gaya wa sarki abin da ya gani a cikin murna sarki ya je ya ga mushen dodo kuma ya tambaya kowa ne ne ya kashe shi domin an ga takalmin wanda ya kashe dodon amma ba a san kowa ne ne ba abu kamar wasa sai sarki ya ce duk wanda ya sa takalmin nan ya yi masa daidai to shi ne ya kashe dodon kuma sarki ya yi alkawarin zai ba wanda ya kashe dodon nan ladar rabin garin nan masu kwaɗayin wannan kyauta suka yi ta zuwa suna gwada takalmi amma bai zauna musu daidai ba can sai aka ba sarki labaran wata tsohuwa da ta yi baƙi sai sarki ya sa aka kira ta ta sa takalmi bai yi mata daidai ba da ƙarshe dai ɗan auta ya sa takalmin nan kuma ya yi masa daidai da dai aka tabbatar da shi ɗan auta ne ya kashe dodo sai sarki ya cika alkawarin da ya yi masa wato na ba shi rabin garin yaron kuwa ya karɓi rabin gari ya ci gaba da mulki cikin nasara shi da yayarsa